Sige, sige. sige. sige, ano pa gusto nyo? i-deny eh? Pwede na bang Ano, i ano na lang gusto nyo na lang? Ah, Hindi ka, para ano kayong mga lam- lamok sa tenga ako eh. Tama na, tama na. Tama na, Manny. ano ba? Huwag na mo na. Huwag ka na magalit. Anong a-announce mo? Mag-out ako. <laughs> Hindi, ah, ang ah, wala na akong trabaho, isa na, oo. Wala na akong trabaho, wala na akong day job. The Pod Network Entertainment. De Hemorrhagic stroke. <laughs> Ikaw ba yung nagsasuffer sa hemorrhagic stroke? Basta laging tatandaan, kapag ikaw ay nagkakaroon ng hemorrhagic stroke, eh wala, tapos na. <laughs> Hindi ba? Hindi pa. Tumawag sa pinakamalapit na ospital. Tama. Tataka naman sila saan galing ang hemorrhagic stroke na yan. And eh, syempre, sa mga merong hemorrhagic stroke. <laughs> Hmm, nako. Nangangamoy unemployed dito sa office. Oh. Mm, ang daming walang trabaho. Lahat pala walang trabaho. <laughs> Wala ba may trabaho dito? Yung Jeff lang may trabaho dito ngayon talaga. Oo, oh, kasi kahit si Ivan wala na rin eh. Si, San, si Santi na yan eh. Welcome to the Cool Pals! Episode 727. Exclusive. On Spotify. pam Papam! Papapapam! Papapapam! Pam pam pam pam Don't touch my birdie. Don't touch my birdie. Resist hindi, Temptations! Please! Hindi, pinangunahan niyo eh. Hindi sana yun eh. <laughs> Pero parang mas maganda yun. Ano Tutuloy mo yung sabihin mo. Hindi, ano, ang kanta na yung, wala, wala namang, wala namang perfectong tao. Hmm. Kantay mo nga yung Rebs. Ano, ano bang depekto? depekto? Kung merong, ano ba ang epekto? Kung meron kang depekto. Ayun lang. At ah, merong depekto ang iyong Grab driver. Mm, oo. Ano Oo, nangyari ano nangyari? Ito, ito yung rants kanina sa atin ni Ryan Ramsey. Eh. Oh, na hindi niya natuloy na kwento. Ito na yun. Oh, tapos small wins ito kay Ryan Ramsey Achievement itong araw na ito para sa kanya. Oh, ah, masayang masaya ako ngayong araw na to kasi 10.22 a.m. Okay? sabi ng aking Grab driver, paparating na siya. Tapos, biglang narinig ko, arrived. Arrived na raw siya. Labas ako ng bahay namin, wala naman siya. Tapos tinawagan ko. Hindi siya sumasagot. Pero hindi pa rin siya gumagalaw mula sa pwesto niya. Siguro mga one block away lang sa amin. Two blocks away lang sa bahay namin. Hindi siya mm. gumagalaw. Ayun lang. Tapos, kumuha ako ng joyride. Uh-oh. Hindi ko kinancel yung grab kasi mukhang, <laughs> mukhang gusto niya makipaglaro ng patigasan eh. <laughs> Sino nanalo? Ako. <laughs> ano, ilang oras kayo nagpatigasan? Kailan niya kinancel yan? Ngayon na, alas 6 na nung kinancel niya. So, Oo. anong nararamdaman mo nung nangyari yan? eh, matagal siyang di nakabiyahe, kaya masayang masaya ako. <laughs> Alam mo ba kung anong ginawa niya? Oh. Inopen lang din niya yung joyride up niya. <laughs> Siya rin pala yun. <laughs> yung kotse niya kasi para yung kay Batman, yung pag nahati may motor. <laughs> Pero hindi, ah, may four-wheel ng joyride. Ah, meron, ah, meron na. na. Oh, four wheel yung kinuha ko eh. Ah, oh, okay. Mas mahal ng konti, pero nag-enjoy ako. Masaya. Oy, joyride baka naman. Hey, joyride. Mm-hmm. Tanda, tagapagligtas ka. Tanda, ng mga ayaw isa kay sa grab. Oo, oh, ikaw ang Pepsi, sila ang Coke. Oh. Ano yung isang uh, tinatry mo? Yung isa pa, isa pang app? App in drive ba yan? Oo, ano naman ang ano nun? ah, Kailan magagamit? Ah, hindi, Oo, ano pag naman Pag ang- in-ingest ng joyride. Oo. ano naman ang kaibahan nun? Ba't hindi mo ginamit yun? Hindi ko pa na ano eh, nasusubukan. Pero third choice ko yan, malamang. Anong bali mo sa kanila? Paano sila gumalaw? Sa in-drive, ganun din. Paisa-isa may mga kupal na driver din ayon sa mga nakasalimuha kung gumagamit. nun. Ang sinasabi mo ba, Ryan Rems, eh, kailangan na mag-let go ng mga empleyado ng Grab? Ah, yung iba, ipasa nyo sa Joyride yung iba. Well, technically, ah, hindi empleyado ang Grab Riders. Ah, Parang hindi ba? kliyente Oo. ata ang ginagamit na term. eh. Ah. Hindi, ka, Parlente. hindi katulad ko. Ay, katulad na isang to na isang Ako, dating kliyente. Ngayon po ay ah, gusto ko lang i-announce sa mga nakikinig sa atin. <laughs> Para kang mag-out. Official announcement. <laughs> Ayan na naman tayo. Magagalit na naman tayo. Sa 1,000 eh. episodes, sasabihin ni James yan eh. Sige, sige. <laughs> sige, sige ano pa gusto nyo? Pwede na bang i eh. Pwede na bang i Ano na lang gusto nyo na lang? Ah, hindi ka para ano kayong mga lam, lamok sa tenga ko eh. tama na, tama na. tama na, Manny. Ano Huwag lang magalit. Huwag ka na magalit. Anong uh, announce mo? Mag-out ako. Mm. Hindi, uh, ang uh, wala na akong trabaho, isa ah. na, oo, wala na akong trabaho, wala na akong day job. Mm. Ah, mm. ako na ngayon si... Bakit walang alak dito? Kung kailan naman wala akong day job, oh. Wala, wala ka Bakit? Bakit? pambili. Wala na tayong pambili ng alak tay. May nawalan na pa. Ngayon ka mag-side sa mga tokador. <laughs> mag-side tayo sa to- tokador. Eh, si, pa ano naman diyan oh. Pa May mga whiskey pa na natira. Oh, o may mga whiskey diyan. yung bukas na whiskey, ko mo Naka- Dali. Hmm. Yung bourbon, yung bourbon last oh. time meron pa oh. Sige, kung ano makuha mo dyan, pati yellow, pati mm. mga ano, ayan. Tubigan mo na rin ha kasi para makarami. <laughs> Pauupuin niyo yung tao doon para kausapin. <laughs> Pinaku, inutusan nyo. At least kahit wala na akong trabaho at mukha pa rin ako may power. <laughs> Pero ikaw ay hindi naman nag-resign, di ba? Hindi ako nag-resign at hindi ko sasabihin kung ano ang manner ng aking pagkakawalang ng day job. So, na nare-trench Dahil ka. may NDA kayo. Ina... <laughs> wala ako sinabi. <laughs> yeah, pero... pero Wala mahipuan na nangyari. Wala naman. Gano'ng kakatagal sa opisinang ito? Uh, ah, 11 years. 11 years. Nung June 2024. 24? Eh di, tanga ka? Oh, 11 years. 24 ah, na ngayon. 24 oh, nga. ngayon eh. Baka nung 2000. June ako, nung June ako eksakto nag 11 years. Yeah. June 2024. Ah. Kasi June 13, 2013 ako pumasok sa as, sa hmm. company niyo. 2013. <laughs> Ito ba nangyari sa yung Sa Asko, masinsya. Asko masinsya. Ito ba nangyari sa yung to ah, matagal mo na siyang nararamdaman? Or... Actually, <laughs> pag-out naman tong <laughs> yung mga, yung mga tanong mo, pag-out eh. Tignan mo, ganyan, Sagutin, oh. ganyan ang magiging question So, sa gaano tingnan mo. katagal na kinikimkim ka, sabihin. <laughs> Meron ka bang gustong ano, sabihan nito? Oo, na wala ka ba <laughs> Alam mo, biglaan lang lahat ng... <laughs> Pero masaya ka naman na finally. Eh, finally. finally, na, ano na, out na. Na, nailabas na. Official na. Oh, ang dami na, na namang maniniwalang mga listeners. Yan, yan. Dene, dene. Yeah, putang, Pero, yun. nawalan na nga ng 11 working. years sa trabaho. nawala na nga ng working na wala rin naman masama, ano? Wala naman masama. Wala masama. Ito ba talaga yung... Cut mo na lang. 11 years ka nagtrabaho, tapos ngayon. Actually, ito, ang stats ko ay uh, ah, 16 years akong nagtrabaho. Hmm. As an employee? Ngay- kaya, kasi nagre-reflect ako after ko mawalan ng trabaho. Mm. Nagre-reflect ako ever since na nag ano ko gumraduate ako ng college hindi na ako napahinga So ito na talaga yung pinakapahinga ko. Na 16 years akong kumakayod. <laughs> ha? 16 years ka nagpre-pretend na lalaki. <laughs> Ayun na. 16 years ka nagpre-pretend na lalaki. Pagod na pagod. Tangin na naman, no? Tangin na. Naglalabas na sama ng loob yung tao. Ganda eh, no? <laughs> Gawin ko na lang to sa podcast ko. <laughs> wala na, wala. Hindi mo na pwede buhayin yun. Do, ano the, pangalan ng podcast mo? The natin? Overlap. The Overlap. Wala na nag-overlap. <laughs> Ayan nga, ang ending ng overlap. Ibig sabihin, di ba? Parang yun naman kasi yung purpose ng podcast ko na yun eh. Yung i-diary ko yung mga... Oo, yung, yung working. Yung paano ko binabalance yung passion tsaka yung day job. Oo. Eh ngayon, eh, wala na yung day job. 14 years ako, 16 years akong nagtrabaho. 14 hmm. years akong nag-overlap. 14 hmm. years kong ginagawa yung nang sabay yung day job ko hmm. tsaka yung passion ko. Oo nga. Tapos eh, kamusta naman ang pakiramdam? Ano, nung unang narinig ko yung balitang yun, na ano ko na parang natulala ako. Oo. Oh. Nagkaroon ng parang mixed emotions kasi itong itong pangyayaring to ay matagal ko nang uh, emotion. Baka kasi kumamit ng mga salitang maglilidya, bala! Dapat kami masama! Ano ba dapat? <laughs> ah, ano. Hindi, tama naman. Mixed Tama naman, emotions. tama naman. Oh, Sino diba? ba umpisa kasi nito Diba? pura ka ng buong tawa eh. eh? Kayo nag-iisip nun, mga putang ina nyo, mga hindot Hindi. kayo eh. Oh, ano, sige. Oh, mixed oh. emotion. Totoo naman kasi 14 Hindi na, sige years na, ka kayo na. na lang Hindi, ano ka ba, na, 14 years naman. ka na nagtatrabaho tapos biglang malalaman mo. Hindi, kwento nyo to. Ang tagal ko hinintay, 16 years ko hinintay, sisirain nyo yung kwento. <laughs> 14 years. 14 years kong... Uh, ah, ito, di ba, nawalan ka ng work. Mm. Ngayon, ito mas masakit. Ano? Nilagyan ng yelo ni... <laughs> Hoy, wag mong kamayin yung yelo! Puta naman nila. Nilagyan naman ni Ese yung yelo. Wag mong kamayin, tang ina ka, wala nang health benefits ng no. out to. H wala nang HMO to. Ang nagkamay, ang nagkamay ng yelo mo na nilagay sa baso, nagtatae pa palagi. so, hindi, naman, hindi naman ako, employed lang ako, hindi ako desperado. <laughs> Yan. Anim, so, yan. So, 14 years kong uh, ah, chinaga yun. Mabilis ba yung yung pagkasabi sa iyo eh ilang araw bago ka pinauwi? Um nag-email, na. nag-send ng email ng Anong first words ng email? Ah, uh, hindi ko Good sabihin. Day. Good day. Wala lang. <laughs> Yours is second. You're fired! <laughs> uh, greetings <laughs> from you your, from your blank family. This is the picture of the exit. Tapos ano, ah. hindi, walang, ah, walang, ano, yung email lang ay uh, calendar invite. Ah. So, Pero alam mo na nung time ah, yan. Yung calendar invite, parang mag-meet pa kayo online. Tapos face to face, physical attendance kailangan. Mm. So na-receive ko 'yan ng Miyerkules ng hapon. Mm. Eh out na ako ng ano. <laughs> Bakit <laughs> kasi gumagamit ka ng out? Miyerkules na umaga, out na. Dismissal, dismissal. Out na ako na alas 3. <laughs> Tangin mo kasi, ikaw yung nag-trigger eh. James, eh, ay, yung woman eh. Oh. Out Matawa ka na, kasi si Muman. Wala na, hindi, ayaw na ituloy. Gago, na si James. Ayaw na ituloy. Biyak na si James. Ocho episode na, baka maniwala yung <laughs> ah, Ano, Muman? Sige, tuloy mga. Ano nga? Oh, May uh, ah, mga side comments Wala ka pa ba? po. Out ka ng... <laughs> eh, Hindi ako nagsasalita eh. Out ka ng Napapatawa lang ako eh. Mm. out ka ng 3 o'clock. Hmm. <laughs> Ah, tapos na yung shift ko ng 3 p.m. Hmm. Ayan. Yan. Oh, di ba? Hmm. Tunog, im- ano, tunog employee. Do, di ba? Alam mo, pag kung may HR tayo, walang toxic masculinity. <laughs> Oo. Yun ang kulang sa atin, HR eh, no? Oo nga. Mm. Mag-invite kita na HR. Ikaw, si GB, HR si GB dati. may, may, may pupunta dapat dati, HR expert ba? Dati? Hindi, di ba nagpa-schedule yun? Ah, bala siya. Oh, sige. Pero <laughs> out mo alas 3. Ang meeting, ano oras? Oh? Tapos nag-send ng email ng mga parang pa 5 PM na. Ah. Kasi hindi ko na na-receive. Ah, parang ano, tapos tinawagan na ako ng HR. Nasaan ka? Gumano siya tinawagan ako sa messenger kasi hindi mm. rin ako makontak sa phone. Parang uh-huh. gano'n kasi wala signal sa Vista Verde. So, nung, naresi- nung, ano, nung nakita ko yung tawag, sabi ko, ah, alam ko, et- alam kong ito na yun. Uh-huh. Kasi, ano naman, ang, ang goal ko naman talaga simula nung taong to ay mabayaran ko na yung bahay. Mag-ipon ako ng pera pambayad ng bahay para pwede ako mag-resign. So, mm-hmm. ang mm. target ko this year or next year. Minamanifest so, mo talaga ng mga ano ka? Ginagawa ko talaga siya. In, in, in, nag-iipon talaga. Pero, minamani, kumbaga parang minamanifest mo talaga na, hindi, kumbaga parang mawalang, kumbaga ah. ma, matapos isa, na itong work sa kanya. Ma- matanggal man siya o mag ano, ba, kung sino mauna, kung mag-resign oh. siya o hmm. matanggal Walang siya. Walang talo eh. Oh. oh. pero nung nag, nag umugong na yung mga balitang magkakaroon ng ganyan, hmm Paano sa, sa nagsimula? Doon ko minanifest. Yan? Kasi parang gusto ko na rin talaga eh. Kasi nung last na nagkaroon, hindi ako nakuha. Hmm. Tapos nalungkot ka? Nalungkot ako. Hmm. Sa, hindi sana ganun. Oo, sana sana kasama na ako sa susunod. May quota pa rin pag-aat. <laughs> Oo, parang sampu lang per day. <laughs> per year. Per year. <laughs> Nahirapan yung iba eh. May bulletin board. May sampu na. Next year ka na. Oo, palista ka muna. Tama naman. Pero wala kang talo ano man yung decision mo eh. Which was really... Dahil may trabaho naman ang misis mo. Oo. Pero yung anong yun, matagal ko na siyang gusto. So sabi ko, so nung nangyari yun, saktong... Nagulat ako kaya ako nagkaroon ng mixed emotions. Paano ka nagulat? Hmm. Parang natulala lang ako na ano. Kasi parang yung dumating yung yung matagal mo nang gustong gawin, Nangyari na. Tapos biglang binigay sa iyo ng biglaan. Mm. Tapos yung hindi mo alam kung ano yung mararamdaman parang may kapalit, mo. Eh, no? Napa parang puta et, eto na yung gusto kong matagal na pero parang hindi ka prepared. Mm. Baka kasi yung naramdaman mo nung narinig mo yung balitang yan. Ang kasunod kasi niyan uncertainty eh. Mm-hmm. Doon papasok eh. Oo, may kasamang ganun kasi wala, paano na ako? Ganun. Oo, parang hindi ko masyadong napaghandaan. Gusto ko siya, pero hindi ko na masyadong napaghandaan. Kasi nga biglaan eh. So, nung... So, bago ang ano James ha. Dahil siyempre medyo nangangapa ka. 16 years ka nagtrabaho tapos wala ka ng trabaho. Kumuha tayo ng unemployed expert para i-welcome ka sa unemployment world. Ah, uh, Ese, anong unang payo mo kay James? Gano'ng katagal ka muna walang oh, trabaho? Ano, Bigyan natin ng background siya. Gano'ng katagal na walang trabaho bago ka mm. naging doorman ng Comedy Manila? Anim yata. Anim, Anim na araw? Taon. Taon. Six Taon. years na siyang walang trabaho. Technically. Six years. Uh, sa six years na yan, masabi mo ang masaya ka naman. May, Guwapo siya dati. <laughs> may ano? Tsura. may, may natapos yung, Tapos ng kurso yan, ha? Mm. Kamukha ni Daniel Padilla ito dati. <laughs> so, Ta- ano, college graduate ka, di ba? Oh. oh. Ano, ha? Oo. Oh, oh. Mukha ano? Get out of here. <laughs> Anong mapapayo mo kay James as uh, unemployed na siya? pagbudihan mo. <laughs> ang pagiging tambay. Oh, paano ba ang unang step ng tambay? Ah, ano nga ba? Una, hilata ka lang sa, sa ano. Maghahamok na kailangan ko na rin bang bumili ng hamok? Pwede. Kung magugustuhan mo. Mm-hmm. Ano bang unang ginagawa mo sa bahay bilang isang tambay? Ano, pagkagising ko, kakain kaagad ako, tambay. ang tambay ba kailangan Nakakalungkot. konti lang kumain para hindi sinisitan ng magulang? Oh. Oh. Ah, Tsaka hindi ka pwedeng mag-request ng ulam. <laughs> Yun lang. Yun lang, hindi ka na makakagos ng ulam. James, oh yeah, pinepepare ka na ni Ese. Alam mo, nung sinabi ko sa magulang ko to, medyo nabuisit lang ako. Okay. Kasi ang unang sinabi ng magulang ko sa akin, paano na kami? Oh. Tinanong ba sa iyo ng magulang mo? Hindi. Anong sinabi sa'yo nung panglimang taong ka nang walang trabaho? Anong sinabi ng magulang mo sa'yo? Tinatanong na kung gaano kakapal yung kalyo ko sa likod eh. Gano'n <laughs> na nga ba kakapal? Makapal-kapal na rin. <laughs> Tinalo mo pa yung likod ng mga na-stroke eh. Yung ICU. <laughs> yung, mga ganun. yung may bedsore. Oo, may bedsore. Pero nainis lang ako kasi oh. parang Eh, 16 years din naman na sana. Eh, hindi ko rin kasing na siguro hindi ko rin naman Huwag mo na rin lang masamain. Oh, wait lang oh, sige. Darating tayo doon. <laughs> Ikaw si, si ano to eh, Mr. Phil in the Blanks. Eh. <laughs> Pansinin mo sa lahat ng episode, una ka niya sa words. Dahil hindi naman. Oh. Bumawi ka. <laughs> Talaga nag-ano, gihasa lang ako ng kutsilyo mo man. Pag tahimik ako, naghahasa ako ng kutsilyo. sa bahay, no? Sa, sa roof deck. Sige, ano nga, di, Siyempre nakakalungkot nga, nakagulat man. Hindi kasi ano, parang naiintindihan ko naman na 'yun ang ano, 'yun ang hmm. reaction kasi hindi ko rin naman ma-explain sa kanila ng ma na maiintindihan nila na masaya ako sa nangyari. Oo. Sana sa mo, ma, may TikTok page ako. Oo. TikTok. <laughs> magti TikTok kami ni Jello. Good, gu- gulang na lang sabihin ko, may, may 10 million ako dito. Oo. Wala naman, oh. pero wala. naman. gusto ko lang, gusto ko lang sabihin para lang ma-at peace <laughs> Oo. na ano, parang ano, lilipat na ba kami ng bahay para nag nag uh, ano. Natakot lang yun. natakot nga pero yun nga eh, Pero may plan ka naman, di ba? ha? May plan naman. Na ano? Hindi naman, may may backup plan ka naman sa lahat. oh may plano Oo. naman ako. Ma kaya nga ang ganda nga nung saktong-sakto kasi ang plano ko, 'di ba? Bayaran yung bayaran bahay. yung bahay. Nung binigay nung na-receive ko na yung ano back pay ko, So, sakto. nag ka nga. Sakto. Hindi, kahit naman resign, may <laughs> oh. back pay ah, din ah, eh. Oo, may back pay din pa. Na, na sumakto yung ah, outstanding <laughs> balance ko at saka ah. yung ano. So, doon na rin pupunta yun. So, parang At least, ang galing lang nung timing ni Lord Oo. Oh. na na na, na ibangga niya at na ipa na iproseso niya ng mabilis yung pagkaka karon ko ng freedom at mm. yung pagkaka freedom ko sa pera. Even mm. Steven. Oo. Baka ito na yung tadhana. No? Hindi mo makukuha lahat eh, parang ganun. Na-cover na, na-cover na. na-cover na. Ni hmm. isang kusing walang ilalabas. Wala. Parang hmm. ang galing talaga. Sobrang... ah, Tabla, di ba? Tablang tabla. Oo, oo, parang... Kung mga maganda, fresh start. Kaya nga natutunan ko dito eh, parang kung kung balak ninyo dun sa mga taong gustong ba- balak na gawin yung passion nila habang ginag habang meron day Day job. job, ang una-una ko natutunan talaga dito, kailangan acceptance kailangan matatanggap mo sa sarili mo na kailangan mong gawing gawin na 100% pareho doon sa day sa job mo, mo saka sa passion. Sa, sa passion para walang masasabi yung both sides. Mm-hmm. Kasi ang ginagawa ko pag sa passion, hindi ako umihindi eh. Hindi, basta pagka ano, tsaka ako na lang inaalam kung paano ko gagawa ng paraan yung schedule ko. Pero hindi ako umihindi sa ano. Hindi ko ginagawang oh. excuse yung kabilang trabaho oh, para, para hindi, hindi makagawa isa. yung isa. Ganon din sa ano, ganon din sa day job. Hindi never kong ginamit yung pag-aartista pag sa stand up para hindi magawa tong trabahong oh. to. Kaya minsan talaga bago ako mag-set, 'di ba, naka nagla-laptop oh, ako. Nagmamasahe siya ng <laughs> Hindi, laptop ah, laptop. Oh. Kaya 'yun, tapos pangalawa, natutunan ko rin na kailangan may pasensya ka. Pas- pasensya tsaka faith. Pasensya saan? Pasensya sa na, na ganito Mababa, ang magiging buhay mo. <laughs> na meron kang masasakripisyong mga bagay. Kasi yung simula nung ginawa ko to, never ako nakapag para, parang yung leave ko, yung mga vacation leave ko, hindi ko nagagamit lagi for vacation. Sa work. Oo, sa work sa, pa sa rin. Gig. Sa, sa gig ko pa din nagagamit. Mm. So parang, yun, patience sa, kasi may ibang mga tao na Sacrifice. nagmamadali, Sacrifice. nagmamadali sa pag ano, abot ng passion nila, tapos i-stop nila yung ano, pero tatalon ka agad. Parang, wala namang mali doon, pero risk eh, no? May risk mm. din eh. So ang nangyari sa akin, <clears throat> Siguro, nagbunga yung calculated risk oo, ko. Yung ang ang ginagawa kasi nung yung sa'yo kasi, meron kang goal na gusto ma-achieve dito sa pinaghihirapan mo sa work, di ba? Minsan kasi may mga times na habang ginagawa mo 'yun, nawawalan ka ng hindi mo nakikita yung goal eh, na mm. lumalabo or na panghinaan ka ng loob. Pero eventually kapag talagang ginawa mo ng pareho ng 100% lahat, binigay mo lahat ng ano sa ginagawa mo. Eventually darating ka sa punto na malalaman mo na oh, ito na pala yung time para tumalon. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita kits! Actually, ang, ang maganda doon, kuwari 100% both ginawa mo sa passion saka sa day job mo, mawala man yung isa, you'll still be doing your best doon sa kung Matitira. saan man mabab- Kasi mm mm-hmm. 100% pa rin. So mag-excel ka pa rin, di ba? So medyo ano lang yan, medyo mahirap siya in terms of yung sa health-wise kasi syempre yung utak mo is naka-divide eh. Pero ngayon, at least, ikaw, solve na yung bahay. Oh, ngayon, pububutihin mo na, pinagbubutihan mo na naman yung comedy. Pag yan na uh, itinuloy mo na, eh hindi ka naman totally wala, 'di ba? Mm-hmm. Kumbaga parang Siguro sa isip din ni James no nung time na ginagawa niya parehas, alam niya naman na hindi niya gagawin yung forever. Alin? Yung dalawang sabay. Oo, Oo, pero may time sa may may time sa buhay ko doon sa habang ginagawa ko yun pareho na parang parang kine-question ko na din eh, may pupuntahan pa ba to? Parang Alin? Ano, yung comedy o yung work? yung comedy, yung parang mm. hanggang 50 siguro ginagawa ko to Mm. na pareho ko pa rin ginagawa yung day job tsaka ano. Mm. Pero so, kasi biyaya pa rin siya, eh, no? Mm. I mean, Oo siyempre, naman. biyaya yan. Eh. May trabaho kang day job na malaki ang sahod. Mm. Gusto ko nga magpasalamat sa Asur yun eh. Dahil ma dahil sa sabi nung sabi nung HR ano eh uy baka bas mo kami yan ah. sabi ko hindi laki lang pasasalamat ko din sa mga oh, company yan sa Globe sa Amdocs sa Azure yun na nagawa ko kung ano yung kasi may mga trabaho talaga na hindi talaga kayang magawa mo yung passion mo na sabay ng day job eh mm. pero dito nagawa ko nang walang hinto na tuloy-tuloy pa rin. Dahil hindi nila alam. <laughs> Salamat. Salamat Asuryon. Salamat Asuryon at uh, you hindi turn, nagtatanong. you turn the blind eye. <laughs> kapag ako. Pero yung ano eh, yun yung yun yung tsaka pinagsalamat din dun sa mga nakatrabaho ko from the start. Lalo na natin itong, itong pinakauli si Erwin tsaka si Kaloy tsaka si Froy. Kasi Uh, sila talaga yung nagtrabaho. Nag <laughs> Nagko-cover sila pagka may hindi ako pwede. Pero talagang doon lang ako nahihiya na kaya as much as possible hindi rin ako nagpapa-cover sa kanila. Sila ba ano uh, na nawala din sa opisina o Handun pa rin sila. Mm. So, Kasi sa kanila dahil na kinocover. <laughs> dahil kinocover ka nila. O total, kayo lang rin naman nagtatrabaho. <laughs> Anong mga pagkain ng kailangan i-prepare ni James na kakainin niya araw-araw, ese? Ah, masanay na siya sa pritong itlog. Shucks! <laughs> Hmm, tapos, ano, bahaw. Bahaw. Mm. Ina, hindi, ano, wala ba? Nawalan naman siya ng trabaho, hindi naman siya naghirap na katulad mo. Oo, tsaka hindi naman, ano, may pagmamahal pa rin sa bahay namin. <laughs> ano ang mga kailangan gawin na ni James sa bahay dahil unemployed na siya? Ayun, lagi ka maglilinis ng bahay nyo. Mm, Lalaba ka. Mm. Hugas ka pinggan. Totoo yan. Saing ka. Kailangan. Eh, parang ginagawa naman niya ngayon yun. Eh. Ginagawa mo Hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Yeah. Ah, hindi pa. Kasi al- alala ko ay James, sabi niya, ako na nga nagtatrabaho. Siyempre, iba na dapat gagawa ng mga yan. Kasi <laughs> busy na siya. eh. eh ngayon, wala ka na. And now the tables have turned. Oo, napainom na. So, Pero- ah, anong pinaka... Maglilinis na siya ng bahay, Oo. magsasaing, ano Maglalaba. pa? Maglalaba. Mm. Parang ano, eh, bagong opportunity para sa kanya na mag-aral ng ibang ano. Mm, Back to zero siguro o ngayon. Back to oh. zero. Mm. Actually, isa sa pinakamalaking magiging challenge mo dito, yung change of pace eh. Mm-mm. Doon ka maninibago. Pero ang bala ko, kasi technically hindi naman ako nawalan ng work eh. Oo, kasi may comedy pa rin oh, eh. Trabaho oh. yan eh. Oo, dadami lang yung oras ko mm. sa, na, sa naiwang work. Mm-mm. So mag-abang na kayo. <laughs> That, lagi eto ko, na. Lagi ko na, na kayong kukulitin. uh, <laughs> <laughs> pagpaplanuhan na natin yung mga provincial tour, Oo. world tour. Sakto nga kasi, di ba dati nung may day job si James, usually, ang start natin talaga, di tayo makapag ano ng morning Mm-mm. kasi may work siya. O, oh, ngayon. O, oh. Para akong si Goku. Hindi pa rin tayo makapag-start ng morning ngayon. Dahil. Coding tayo eh. Oo nga. <laughs> Hindi, pwede tayo 10 a.m. Ah, 10 10 a.m. tayo ng Tuesday. Ah, pwede. Wednesday. Di ba dati, Monday, Tuesday. O, oh, pag may meeting, o, kailangan 1 Everyday. p.m. So, mababago na. Ngayon, ay, di ba dati? Ako ano, gigising ano, sa inyo. Sinong ano? Pwede ba kayo ng 10 a.m.? May trabaho pa ako. Mm. Oo, oh, pupunta ako doon sa kama mo. Wait, <laughs> Hoy, record ka na. Record ka na. Anong But, mamimiss mo sa yung opisina? Wala! <laughs> Wala. Ganda ha? Yan. Kasi nga, ito yung nangyari, parang, tsaka ito pa, ito pa yung natutunan ko ha, ayun kung bibigay niyo yung 100% nyo, i, ano ninyo, uh, bigay niyo hanggang doon lang sa sa hinihingi. Mm-hmm. Huwag nyo na sobrahan. Para doon na sa oh. ibang trabaho yung sobra. Para patas eh. Patas sa kumpanya, patas, sa iyo, di ba? Oo, oh, kasi katulad nito, na walan ako ng work. So, parang although nagpapasalamat naman ako sa company, pero yun nga eh, hindi mo alam kung kailan ka mawawala. Hindi mm. hindi mo hindi mo kailan masasabi kung ano yung magiging decision oh. ng kasi sa pag, taas. Kasi pag, kung ikaw, minahal mo masyado yung trabaho mo, katulad nito ni Romel, mahal na mahal yung trabaho niya. Hmm. Gusto niya nga ulit bumalik. Sino nga itong kasama natin? si Romel. Mo Si Romel, uh, kasama ko natanggal. Ang bilis lang nun Ang bilis lang Pero magkaiba kayo ng mood ha. ito ah, may sinasabi. Ito, ito, ito naman, et, eh, sa inyo, sa kanya mag a apply yung mga mamimiss. Kasi ito, ito hmm. mas... Uh, invested ito sa hmm. sa sa mga tao opisina, sa opisina, sa mga tao sa ah. opisina. Uh-huh. Nagaano yan, committee yan ng Sports Fest, uh-huh. ma- Ba't ka tinanggal? Sumali yan sa budget sa Mr. Asurio. <laughs> Aba? Tangin na. Ano? eh di may kabit ka ron. <laughs> Iba yung tawa mo. Ah. no comment. O sa kanya niya itanong kung may ano, An, sino mga mamimiss niya doon. Oh, hindi, bago yun, uh, kamustang kasama sa trabaho? Ilan taon na kayo magkasama ni James sa trabaho? Balik kung 11 years siya, ako 7 siguro. Ah, so 7 years mo siyang kilala. Ano ba kayo? Lapit ka raw sa mic. Magkatabi, Ah. magkatabi ba kayo sa cubicle? Ah, magkalapit kami ng workstation, magkatabing table. Parang ganun. Anong madalas na chinichismis kay James sa opisina? Pagka ang natatandaan ko, pagka may mga... Ah, meron talaga. <laughs> Close kasi At least alam mo na ngayon. <laughs> ang natatandaan ko, kapag ka may mga new hires na dumarating. Ay! Tapos, Uy, kinakabahan. Siya, makakasalubong siya. magsa second look yun sa kanya. Uy, sasab ako ilalapit. Kilala mo ba yon? oh, sa, hmm. sa, siya yung kumuha ng parking space ko eh. <laughs> Kupal yan. Ay, dito pala siya nag-work. Oh. Palagi ganun yung mga oh, oo. Kasi may uh, Ah, ikaw palang ano, may attraction ng oh, Asurion, pare. John Lloyd ng Asurion. Oo. Ah, uh, well. <laughs> Tsaka dati nag-host din siya nung alam ko may isang event kami pinag-hostan ni James which hmm. is yung ano ba yun parang Independence ba yun? June 12. Kailan yan? Ah, linggo ng week yata, linggo ng week. Matagal na yun, matagal na yun. Oh. Ayun. Tumas na kasi impression ni James. Bentang-benta siya sa lahat oh. ng employee. Tapos, hindi na naulit. Oo, oh. <laughs> oh, kasi naningil na ako eh. <laughs> Work smart. Oo. <laughs> Sabi ko naman, kailangan nyo naman, kahit naman Sodexo man lang, Ah, kahit ba? naman GC, ace points. Hmm, wala ba? <laughs> Wala! <laughs> kahit naman yung ano, kasi, oh, ngayon, wala na ako sa kumpanya, kung kukunin nyo ako, May eh, bayad may bayad na. Dahil- Pwedeng sa Dexo pa rin. Sige, okay lang sa Dexo. Kayo naman yan eh. Ikaw naman, nung na mo yung word na i-let go ka o mawawala ka sa work? Ano yung uh, pumasok sa'yo? First kasi, parang before mangyari yon araw na yon para na para akong merong month long premonition eh. Oo. Oh. Oo. Puti so, lang lagi mata niya pag pumapasok siya. <laughs> yeah, I mean, parang lagi mo nang binibisita bawat floor. Oo. Bawat tingin mo, need work? <laughs> Tapos parang, Tubero. <laughs> parang every time may employee na magla-last day, kunyari, nag-resign, for example, parang tinatanong ko sila palagi. So, sabihan mo ako pagka may opening. No. Tapos, pinakamalalang Foreshadowing, kumbaga, foreshadowing. Oh, pinakamalala siguro is merong isang nag-resign na nakalapag yung clearance niya doon sa table nung isang HR namin. Tapos biniro-biro ko siya na pahiram. Tapos nilibot-libot ko sa floor, dala-dala ko yung clearance. Mm. So, ayun, parang sabi niya, loko-loko ka, baka mamaya magkatotoo. Ah. <laughs> parang ah. siguro mga two weeks before naman yan. Tapos pinakamatindi yung mismong araw na nakareceive kami ng email. Siguro morning, may isang employee na sabi niya, ah, Ganda ng cubicle na to ah. wag, <laughs> Akin na lang Akin to. Pinapaupahan sa iba. <laughs> Alam mo Hindi, nakaano kami. naka- hoteling. hoteling. Ah, hoteling ba? Reservation. So, alam niyo ba ibig sabihin nun? Hindi. Oh, di ba? Baka ah, hoteling ka dyan. <laughs> yung ano, ibubuk mo. Yung- Walang ah. may-ari ng table. Ibubuk mo yung table para ah. magamit mo. Buti tinanggal na kayong hirap nun. Oo, lalo na sa, ah, lalo na sa'yo. Oo. Oh, Romel. Ayun, sa parang ang last day niya is October 11 pa, parang ganun. So sabi ko, ano bang company yan? Ganyan. So parang ini-interview ko siya kung ano yung sabi niya, maganda daw yung offer, maganda yung na-surprise lang daw siya. Mm-hmm. So parang naging hirit ko sa kanya nung araw na yon, Wednesday morning. Uh, ako kaya kailan maso-surprise? So ayun, hapon na surprise nga ako oh. <laughs> na na-receive ko yung email from na calendar invite. Bakit? <laughs> Ano? Feeling ko hindi siya tanggal. Eh. Hindi. <laughs> Iniisip lang niya yun. Tapos gumanan lang si Lord, oh. Sige na. pangalan. Sinama yung pangalan niya. Nadulas yung dila. so, nung, nung, nung uh, reality na, na ah, yeah. tanggal, ano na? Anong, so, first reaction ko, Naiya ka? Um, di naman. Di naman. Di naman. Pero yun yung time na parang, alam mo, nag-work ka, tapos parang binitawa mo na lang yung mouse and keyboards. Mm. Tapos so, nanood ka ng porn. <laughs> Nagjakol ka sa office. ayun, parang ginawa ko lang noon, parang nagbibiroon pa sa GC nung team namin, ng department namin na yun nga, uh, sabi ng boss ko, uh, past 4 p.m. na, baka safe na. So nag-log out na siya. Then dun yung time na na-receive ko yung email. So uh-huh. tapos uh, uh, may isang GC na mas marami kaming magkakasama. Um, kinamusta lang, uh, kamusta na kayo? Tapos biglang may isang umami na kasama siya Parang di na dapat kinikwento yan, Romel. Hindi, okay. <laughs> Ah, baka, hindi baka ma-NDA ka. Iba to, iba. Ah, bawal ba yun minsan? Iba. Ano ah, oh. yun. Parang ang nangyari lang, hindi siya alam nung boss ko uh, na kasama ko. Tapos, nung sinabi kong, eventually, sinabi ko kasama ko, doon parang tumahimik yung GC nung mm-hmm. GC namin. Walang nag-send ng jeep ng... Kasi nag... <laughs> alam mo kung bakit tumahimik yung GC? Sa kabilang GC sila nag-usap. Oo. <laughs> <laughs> Tapos, sila, ah, ang sumunod na message na, tara, dinner na tayo, guys. Gumawa na sila ng wala ka kasi hindi, hindi ka na nila kasama sa office eh. Pero, pero, pero pag ganyan mga announcement, ano, lalo na yung ganyan, nakakapanlamig yan eh. Pag sinabi ah. sa Meron pa nga yung iba, ano eh. Hysterical. Walang pasabi-sabi. Hmm. Parang palalabasin kayo lahat, kunyari may earthquake drill. Hmm. Wala. Tapos, Tapos, kayo lahat. Sila kayo kayo sa bus. Baba! Hmm. hindi, pagbalik mo, hindi nagagana ID mo. ha? Ha? Saan yan? May ganun eh, parang sa US yata ginawa. Sobra yun eh. naman yun. May, may kilala akong pharma dati, Christmas party. Doon Christmas party, tapos nung inabot yung bonus, doon sinabi, putang ina. Hmm. Ay, Last nyo na yan, ganun. Oo, Tapos, wala ang na susunod trabaho. nating comedian <laughs> ay... si- <laughs> Di ba nangyari kala ano yun? Kala Alexio Oo, kina yata. Aldo. Kala Aldo. Oo. Ano nangyari nun, Rems? Ah, farewell party pala ng kumpanya yon <laughs> na Hindi alam ng mga trabahante. hindi, Alam. alam ng mga trabahante last day na nila So wala na silang kumpanya. Tapos ang regalo ng boss sa kanila mga stand-up comedians na hindi naman nila kadyan. <laughs> Ginastusan pa na pala. Salit na ipamigay sa empleyado. <laughs> Kaya ang sasama ng mga mukha ng mga na sila Nathan yun, di ba? Oo. Oh, oh doon pa si, ang headliner pa noon, nandun pa si winner dati, siya pa headliner. <laughs> Oh, nai-imagine ko yung mga punchline nila eh, na hindi gumagana. Eh. Pero alam mo, ano yung punchline ni Aldo? Masisi. <laughs> Alam mo yung sa ano, yung sa sa way nung ano, parang nung araw na yon nung nagka an, ano na. Kasi ang pinadala lang sa amin noon meeting invite. So kinabukasan ka pa nila imi-meet at sasabihin talaga kung ano talaga nangyari. Kinakabahan ka naman. Nakangiti ako pagpasok ko. Tapos pagpasok ko doon, lahat sila naka malungkot. Siyempre. Gusto ko, pumapasok sa utak ko, gusto ko sabihin, o ba't ganyan yung mga mukha nyo? Hmm. Sino masisisante? <laughs> <laughs> Pero kasi ano, syempre ikaw kasi may ginagawa kang iba. Yung iba. yung iba din naman, ah, kunyari pa, pero ang, un- ang unang pinuntahan after ng ah, meeting ay bangko. <laughs> Nag-encash na. Oo. Ah, talaga na yung ka agad. Pag ah, ganun check mo. kabilis? Ganun kabilis surrender din ng lahat ng Pero ano, maganda nga rin yun eh. I mean, mabilis na, na eh. proseso, eh. 'di ba? Snappy. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Asuryo kasi binigyan niya ako ng isang napakagandang send-off. Pinakamagandang mm. paalam. Ano ka ba? Parang ah, ginawa mo ba yung... Kaya mo, pag namatay ka, kinabukasan libi. Parang <laughs> wala kang... Oh, Boy pa yan Boy pa yan! Mainit pa! Ah. Ano yun, Nong? Ginawa mo ba sa yung gin- nangyayari sa pelikula pag ah, umalis sa opisina yung nakabox? Ay, wala. Wala, wala. Wala, ganun. kasi sinurrender lahat eh. Oo. Kasi hindi nala ko lang talaga yung isosurrender. Pati yung laptop na lagi mong dala, surrender na yun. Oo. Ayos ah. Tan- Nung nag-resign ako, isang tasa lang dala ko eh. <laughs> Ay, gago! Hindi, tama pala, may, ano, may locker kasi ako, may tasa doon. Tapos kinuha ko yung tasa ko. Mm. Tapos, edi, eh, nagpunta muna ako dun sa area ng mga office mate ko. Kwentuhan muna. Mm. Tapos wala pang 2 minutes na tawag na ako ng guard. Oo. Sabi, eh, sir, Sa akin yan. hindi po pwedeng ano, hindi po pwedeng tumambay. So kailangan nang umalis. Pero ang ano noon na parang hindi ka man lang pwede makapag ano, makapagpaalam sa kanila, yung parang hindi ka na ako employee, kailangan umalis ka na rito. Ah. Parang hmm. ganun lang kabilis. I think ganun Hindi na rin talaga. gumagana yung ID. Doon Ganun, mo- ganun data dapat kabilis kasi para hmm. maiwasan na rin yung... Yung mga disgruntled din, no? Hindi, Oo, may maiwasan mga din yung mag-spread yung takot na baka mawala Oo sila, di ba? Kailangan Pero totoo. naalis na kayo, ganun. Totoo yung disgruntled. Mm. Kasi may mga galit talaga na kapag, utang ina, tinanggal niyo ako ha. Ah. Mm. O di, lalagyan ko ng virus to. May mga ganon. Oh. Kinatsingan. Kaching! Sumalis <laughs> na. may kulangot sa space bar. So Yun. para ma, ma, mawala ka ng maisip na kung ano man, mabilis na. Siguro Pero, ano no, wag mo lang personalin na. I mean, mm. trabaho hmm. lang din talaga. Eh, nung, nung si, nag ano ka, ah, nung nag HR ka Jibs, meron kang sinabihan na wala, tanggal wala. sila sa opisina. Sa recruitment lang ako eh. Ah, oh, pero parang gano 'di ba, syempre trabaho mo 'yun eh. 'Di ba? Trabaho mo 'yun na ano na sabihin sa kanila na mawawalan na sila ng trabaho eh. Pero gaano kahirap 'yun bilang sa HR lalo kung bago ko pa lang. Mahirap. Kaya yun nga eh, pagpapasok ka, siya pwede sila pwede magpakita ng ngingiti, gano'n. Kasi mm. may bibigay sila sa'yo ng news na parang hindi mo alam kung magugustuhan mo ba. Siyempre, hindi mo magugustuhan. Makakainis yung isang kasama niya doon na ani. Eh taga isang government agency. Oh. Hmm. Habang ano, habang uh, sinasabi sa akin yung ano, yung wow. letter. May, may, may kausap sa telepono, oo, nandito ako, may tinatanggal na naman sila. Hala, Hindi, di, joke lang, joke lang. <laughs> Hindi naman. <laughs> basta may kausap sa telepono, tapos kumakain ng mani, na ano, parang bored na bored na siya, kasi buong araw may tinatanggal eh. Hmm. Ilan kayo lahat? Take 20 minutes kami, hindi ko alam. Anong ginawa mo? yung, kung paano yung stages ng... Grief? Oo. Hindi pa tapos eh, kasi- mula lang ng Ano lang eh. <clears throat> isipin mo, seven years. Kasi sabi ni James, ikaw yung talagang invested, invested ah. sa office eh. So parang paggising mo ng unang araw na hindi ka napapasok sa aso, ano ba ang pakiramdam? Malungkot. Oh. Yun yung pinaka first. Actually, even kahit yung during the process nung pag-alis namin, So dun parang dun unti-unti mag-sink in. So parang medyo minsan tulala ka talaga. Para ka na si Pablo Escobar yung naka ano oh. yung meme. Tulala oh, ka yun. dahil anong unang pumasok sa isip mo nun? First of all, uh, nasanay ka na rin kasi na mm. nandun ka sa company. Tapos mm. ang sipag ko kasi mag-RTO. So, <laughs> return so, to office. Uh, return to office. Ang sipag ko kasi pumasok sa office eh, kahit na sobrang na ako sa required number na dapat mm. nandun lang. So, ako yung palagang, uh, ah, dati kasi, lumipat kasi ako ng team, so parang may, may, yung previous role ko, na kakasalamuha ko talaga halos lahat ng employee. Siya yung desktop, siya yung taga-reformat ng laptop. So mm-hmm. lahat talaga pag may problema sa laptop, uh, ah. makakas makakasalamuha. Sakto dala ko yung laptop ko mamaya pa. Yeah. ulit yung trabaho. Oo. Baka may mga gusto kayong pagawa. Hire ka na dito, hire ka na. Nag-crash yung software kanina eh. Oo. papil lang natin na bumalik Dito ka na lang magtrabaho, Romel. So, ah, ano, Jeff? Siya muna dyan sa camera. <laughs> so, yun. Kahit today lang. <laughs> Tapos yun nga, uh, since parang kilala akong lahat, every time may mga kasalubong ka uh, sa floor or kahit saan sa, sa labas, mm. uh, hindi pwedeng hindi ka nila babatiin kasi kilala ka nila. Mm. And as well as um, kung sakali man na kahit sa labas, for example, um, kung may mga lakad, kung may mga birthday, lahat palagi ako invited. Oo. So, I'm Si James ba na-invite sa birthday? Hindi. Hindi. Hindi, pero oh. ano, I <laughs> ano, ah, share ko lang din. Yung sa Globe, doon ako invested. Ah. Naging invested. Kaya dinelete mo yung database. Hindi. <laughs> oh, na, na, na, kasi <laughs> hindi siya pinaalis ka. tawag ko sa ah. invested, James? Hindi, nung time na yun, wala na kasi ako mga friends. Hindi, pero doon nga, natuto ka doon sa Globe na doon invested ka. Tapos nung nagkaroon ka ng susunod na ano, parang hindi ka na masyadong oh, attached. Mahirap, mahirap pag masyado kang maraming kaibigan oh. sa office, mahirap umalis. Ah, true kapag ka, ano, kapag ka sa office mo, trabaho mo, kaya ako hindi ako nahirapang umalis eh. Mm. Kasi hindi naman ako masyadong invested doon sa sa opisina namin. Mm. Parang, mo baka may kaibigan ka sa Asuryo na nakikinig. Hindi, <laughs> alam naman nila na hindi ko sila friends. Wala <laughs> lang si Master. Hindi alam mo, hindi, hindi, hindi naman talaga 'yung talagang friends oh. friends na ano, pero ah tinitreasure ko sila. Ah. <laughs> Bawing-bawi. Bawing-bawi. Tangina, bawing na show. Iiyak na sana eh. Ne, pero isang yaya lang sa akin ng mga yan. Pag, pag libre ako, pupunta ako, mag-inuman kami. Pero kasi, yun, yung kaya ko sinasabing treasure ko, kasi yung team namin, sobrang galing ng suportahan. So, sobrang na. solid. Talagang, ah, kapag, parang may ano na kami, telepathy. Mm alam na namin kung ano yung May ano si James Abrip. alam na namin Hotel pag kailangan ng support nung isa. Parang kahit hindi niya hindi niya trabaho, mag-online pa rin isa in, bigayan in case. Talaga. Bigayan talaga. kaya doon ako proud na proud kahit tatatlo lang kami doon, aapat lang. Sa il- il- ilang years ka na? 11. Ay, ba- ba- balik ko na pala sa Globe. Parang doon sa Globe, kaya mas dumalis din sa akin ng hiwala, uh, ano, mag-resign noon. Kasi marami nang naunang kaibigan ko na nagresign. Parang isa na lang ako sa mga unang, ah, huling natitira. Oh. Pero kung ako yung unang nagresign siguro sa mga kaibigan ko doon, baka malungkot ako. Hmm. Ako, may tanong ako. 11 years, 7 years. Sa 7 years mo, ano ang memorable mong yung moment mo sa opisina? na hindi, hindi mo makakalimutan. Pwedeng embarrassing, pwedeng achievement, pwedeng kapalpakan. <laughs> sabi, sabi niya, JB, nung natanggal ako sa office. <laughs> bukod doon, bukod doon. Memorable siguro yung parang uh, last, yun nga, yung sinasabi niya na naging Mr. Asurian daw ako. Mr. Asuryo ka? <laughs> well, Tingnan mo naman ang standard sa Asurian. Walang pagpilian ano kaya itsura ng ibang trabahante daw? <laughs> well, ano, hindi Gago ka. siya. <laughs> Tuwi ka din. <laughs> Kami dalawa ano? naglaban eh. ano siya, hindi Kaya kayo tinanggal, baka sumali ulit kayo next year eh. hindi siya seryosong pageant Oo. Oh. naman. Parang katuwaan lang siya oh. ng summer Talaga naman namin. dapat. Defend talaga niya. Oh. Jimmy, Jimmy, kaya sila tinanggal dalawa kasi Oh, laging every year eh. sumasali sila. Tumigil na kayo! Uy, Gagi, isa rin sa mga memorable sa akin, nanalo ako sa costume. Oo. Costume Ayun, party Titan, noon, yung Titan. Attack on Titan. yun din. <laughs> Hindi mo ito Talent costume. show niya. Talent, Talent portion. Oh, go, Romel. Ano yung, ah, ba, at ah, paano ka ba nanalo roon? May question and answer kasi. Okay. So parang ang tanong sa akin is, ah, if there's something na you want to change, uh, ano yon sa sarili mo? Yung pangalan ko sa treatment. <laughs> <laughs> so yun, uh, noong 2019 kasi yun eh, mm. di ako nagkakamali. Um, Hiniling mo magka-pandemic. Hindi, hindi, hindi. <laughs> mas malaki kasi kato, uh, yung, kumbaga, mas mataba ako before mm. nung 2018. So 2019 parang may paandar sa office kasi na parang goals mo for this year. Uh-huh. So parang nagbiro lang ako doon na gusto ko ng 4 packs abs. Uh-huh. So sineryoso yun ng HR namin tapos pinost doon sa mga TV screens ng bawat floor ng office namin. So kada makakasalubong ko may pressure na Uy, aabangan namin yan ha. Ah. <laughs> so alam mo, parang nag-sink in sa isip ko na, ay, tangin na, kailangan kong gawin talaga to. So pumayat ako ng sobra. Uh-huh. At, at Salamat ko, sa dengue yun lang pala yung, yun pala yung the best diet. Oo, oh, oh, yun, lang, yun lang. Parang sineryoso ko talaga yung diet, exercise, nag-gym ako palagi. Tangin na parang... Kung saan malamok doon siya. Tangin <laughs> na parang tunog ano, ano yun, uh, ano yung, yung mangustin, ano ba yun? Yung... MX3. Ah. MX3. <laughs> <laughs> to God be the glory. so yun, kaya nung tinanong ako, sabi ko, nothing. Sabi ko, wala ako po akong babaguhin. Tapos sabi nila, bakit? Because I already changed. Yun yung naging sagot ko. So parang ah. natuwa yung mga ka-office mate namin judges tapos nagpalakpakan, ganun. Pero ngayon, anong na, uh, ah, hinahanap-hanap mo ba yung mga messages nila, mga GC? Hindi naman. <laughs> hindi naman. <laughs> Oo, oh, hindi naman. Sa so ngayon, anong pinagkakaabalahan mo ngayon wala ka ng work? Streaming. Ah. Streaming. Naglalaro kasi ako palagi ng Valorant. E- uh, esports. May mga nangangamusta ba sa iyo hanggang ngayon? Marami pa rin naman. Ito na bang streaming purpose mo as something that will earn you money? If it will Wag. monetize, hmm. siguro kung sakaling, I mean, hindi ko siya, nung nag, ever since kasi nag-streaming ako, hindi ko naman goal yung mag-monetize siya hmm. or what. Gusto ko lang makita na, mapanood ulit yung game ko. Mm. Kunyari, after ko mag- Nox game, putang oh. ina. Tara game gagame, gaming ka na rin. Oo. Oh. Uh, abangan nyo ako dyan sa si Red... Tuhan Gamer. <laughs> Parang laro lang talaga. <laughs> Complete gamer. <laughs> Tangina ka. Maghanap ka ba ng trabaho? Non-disabled gamer. Shout out kay Kevin. Ah. ah. Kevin, uy, si hey, Kevin, Kevin. nag-open mic. Open mic, kasabay ah, ko. Ang galing. Kamusta? oh, galing. Galing niya. Sa- Mukhang babalik yun. Eh, kinakausap ko nga, sabi ko, balik ka lang ulit eh, every Tuesday. Sabi niya, titingnan pa raw niya kasi kinakapos siya sa budget. Alam mo, first joke so, niya. So, hindi ka lang pala kinakapos sa can- hands. Ang, ang first joke niya, <laughs> ano, ang tawag dito. Nalalaglag yung coins niya eh, pag sinusuklian. <laughs> Putang ina mo. ang, anyway, Ang oh. joke niya, unang, ang, ang first joke niya, around the plus naman. Tapos nung pumalapak yun ng mga tao, sabi niya, sana all. <laughs> ganda. Oh. Putang ina, ang ganda, ang ganda. Abangan niyo si Kevin, nag-open mic na yan. Kevin, uh, oh, sa mga gusto mag-donate kay Kevin. Para may Oo. siya papuntang open Taga mic. Sundan nyo lang yung stream niya. Pwede naman ata mag-video Oo, oo, niya. eh. oo, sundan niya yung stream niya. Sabayin niyo na rin kay Romel. Pero nag prosthetics, di ba? tinatanong ko sa kanya, kung hmm. naghahanap pa siya ng kung gaano ka Gusto nitong bumalik. sa Asurion. Oo. Ah, pwede ba mag-apply ulit? If Ah, may pwede ba? opportunity, ano? Pag ganun? Ah, if may opportunity. At sa tamang presyo, naman. syempre. Ah, syempre. Oo naman. Ibig sabihin, ano yun, kailangan mo ng work o ganun ka ka-attach dun sa mga taga-aso Ah, yun? hindi naman. Kahit, Woo! I mean, kahit saan company. Sino? Oh, magkaroon- O oh, may babalikan Sino? ka? Pakalanan mo na, Romel. Ano? Sino? Single ba to? Ah, single to. Ah, yes. Single yan. Si ah, sino, Romel? Marami. Ah! Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals! So sino nga? The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Wala Twitter. X oh. na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Marami. <laughs> o sige, wag na yun si, sa'yo. Kasama ba doon si G? Deka lang. Tanggal din yun. Di ah, mas, tanggal din yun. Mas madaling manligo kung di ka na sa opisina. Gago, buntis na yun ah. Um, ha, may ka sa buntis. <laughs> Hindi. Pero mukha naman di raw pananagutan eh. So, Gusto mo ba ikat yan? O okay na isama okay. yun. Oh, oh, sige. so may pag-asa siya kasi hindi pananagutan. <laughs> may asawa na yun. Ah, may asawa. may asawa na yun. Oo, oh, kaibigan pala yun. To school pals din yung asawa. Pero yun kasi yung misassure yun natin. Mm, di ba? Mm, kaya pala partners kayo. Uh, Huwag kang mag Next year, hindi kanya na maaalala. Maraming And, maraming salamat. Bago, bago mo batiin yan, maraming salamat sa mga nakatrabaho ko from Globe, Amdocs to Asurion. Maraming maraming salamat. Ito na ang panibagong uh, ano, ang goal ba dito ay uh, tabunan niyo yung boses ko. <laughs> Ay, babaan lang natin. One, two, three. Yan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga naging uh, ano ko, naging uh, trabaho ko <laughs> para Ay po, Isa ito sa kayo yung naging susi para ma- maintain ko ang uh, pagiging breadwinner at at the same time ay uh, magawa ko ko ano yung gusto kong gawin. Sa mga sa mga gustong gawin sa mga tao naki, nakikinig sa atin na uh, gustong ipursue yung mga passion nila, laging may paraan. Laging merong, merong mga kumpanya na willing na suportahan yung inyong mga passion as long as makakapag-perform ka ng maayos sa inyong kumpanya. Yan ay ang Baofu Land Corporation. Yes. Mabuhay ang Baofu ko! Baofu ko! Baofu ko! Hindi, tsaka always remember, ah, kung ano man ang meron ka ngayon, yan eh, ano yan eh, koleksyon ng lahat ng pinagdaanan ng trabaho. At eh, para diba? sa mga tambay naman dyan, ang ah, masasabi mo para sa kanila, Pagpatuloy niyo lang. Yeah. Huwag kayong magiging tambay mm. katulad ni Ese kasi ngayon si Ese hindi na tambay. Oo nga. Siya ay doorman na, ang mm. the door <laughs> father. doorman extraordinaire. Yes, oh. the ang punong abala lahat ng mga doors ay sa kanya lumuluhod. Mm. The door father Ese. Kasi hindi na siya pinapasok sa bahay nila. Yes. Sa lahat ng balita ay na kay Ese dahil nakikinig ang bawat door. Si Dennis may balita rin. Oo nga. Mm. So Dennis gaan ano, bakit? eh, <laughs> yun lang. Sa mga gustong iporso yung mga passion nila, laging may paraan at laging may kumpanyang gustong sumuporta sa inyo. Huwag lang kayong maiyang uh, ah, gawin yeah. yon Huwag kayong maihiyang uh, ah, hilingin yon or ano, uh, isikreto sa kanila yon Kasi malay ninyo, basta hindi naman conflict of interest kaya nilang suportahan yan at yeah. basta ibigay niyo yung 100% niyo on both lahat sa lahat ng gagawin niyo ibigay niyo yung 100% niyo dahil balang araw magbubunga yan sabi nga ni Ese pag may mga nagsasara may bagong pintong magbubukas yes <laughs> the, from the door father bumili ng ticket hmm. may magbubukas ng pinto <laughs> Yun. At kailangan natin ng Patreon. Patabuti mo na. At dahil wala na akong work, kailangan Oo. namin ang inyong suporta. Kahit pa isa-isang daan lang ah. yan, please, suportahan nyo kami dahil isang malaking tulong yan. Dahil kami, uh, na, naabot na namin yung pangarap naming ipursue yung passion. Mm-hmm. So, yung pera na lang ang kulang. <laughs> Tama. At uh, sa five years natin, finally, na-unlock na si Unemployed James. Yes, mas marami pang mangyayaring maganda sa Cool Pals dahil uh, unemployed na ako at uh, isa na akong slave driver. <laughs> na, mukhang yan ang pangalan ng ano ah, yung ah. gamer gamer name mo ah. Ay, after, after the overlap, the slave, Slave driver, driver. yung susunod na podcast ko. Okay na. Um, Bala ka, ikaw. Desisyon mo naman to lahat eh. <laughs> Shoutout sa mga Patreon dyan. Shoutout kay Camille Serio, Teo Castillo, Linus Gopez, Earl Norman Bondad, Enrico Rosario, Michael Angelo Ferry, EJ Joel Santos, Mikey De La Cruz, Lanvin Andres, Daryl Kai Molina, Mark Ballesteros, Vladimir De Guzman, JP Bustillo, Darwin Formentera, Paul De Los Santos, Michael Gonzalez, Jello Agapito, Kian Arlegi, at Michael De Los Santos. Sabi pa nung isa yung, yung nagbabasa ng letter sa amin dun sa mm. ano. Here ye! Here ye! Hindi naman gano'n. <laughs> <laughs> nagbabasa siya. Tapos, ah, so nung binasa na niya, okay na. Tapos mm. nung may mga additional pa palang ibibigay sa amin for assistance. Mm sabi ng ano, napas Which was very kind, ano? Which was Which very, is very kind. kind. Talagang isang napakagandang send-off talaga mm. for me. Mm. Para parang na-rewardan yung hirap ko for the past 14 years na nilalagari ko yung... Hindi ka feeling lugi. Yes, oo. Mm. Talagang kung ano yung goal ko, minatch ni Lord. Oh mm Parang... Minatch ni Asur yun. <laughs> oh, so, so <laughs> feeling ko ang CEO ng Asur na si <laughs> Lord. oh, yan, yan. Siya ang tunay na CEO. Oh, ang tunay na CEO ng ating mga puso. Pero nung, ano, nung narinig nung nagbabasa, yung mga additional pa na sabi niya, napa-second look siya, ah, meron pa po. Sabi ko dun sa nagbabasa, oh, ba't parang naiingit ka? gusto mo rin mag Gusto mo rin masama? From Harvey Tolosa, pamurang kapatid kong si Hendrix, ayaw makinig sa Cool Pals podcast, edi eh, wag pare. From Putang Gino ina mo, Hendrix, bahala ka sa buhay mo, magjakul ka, putang Yan, ina mo. Gino Gusto mo kasi yung mga bobong podcast lang. Edi eh, tayo Ito, bobong podcast talaga. <laughs> super, super, bobo. Super bobo to. Hmm. Kami, Try mo naman, try mo naman bumaba sa level namin. Pakinggan mo kami. Alam namin, medyo corny kami pagka sa mga hindi nakikinig. Pero acquired taste po kami. Putang ina nyo, kung ayaw nyo sa amin, edi eh huwag kayong makinig. Hindi naman namin kayo kailangan eh. Mas kailangan namin yung mga tao may pera. Putang ina ninyo. <laughs> di ba? Ang dami-daming tao sa mundo, tapos akala ninyo, <laughs> lahat kayo kailangan i-cater ng iisang content creator. Sige pa. Kami, content creator kami, nagpo-produce kami ng content. Pero kami, hindi namin alam kung sinong gusto makinig sa amin. Basta ang gagawin lang namin ay mag-produce lang kami ng content na tingin namin ay masaya kami at tingin namin ay masasayahan din yung mga taong nakikinig sa amin. Kaya kung ayaw nyo sa amin, edi magsalsal kayo! Actually, From Gino doon, Pamura po si Adrian Paul Santos, pamura daw kita, sabi ng ate mong puro pisngi. Puta. Yan pa yan, isang ate, yung ating yan, putang ina yan. Ba't di yan nakikinig ng Cool Pals? Kasi puro pisngi puro siya. Putang ina mo, yung pisngi mo, Puro sa pisngi, wala siyang tenga. natatakpan yung tenga mo! Nanganak siyang walang tenga. Putang ina mo! <laughs> Bilog lang. Okay. So, yun lang. Yan, ganyan mga pamura na la, ang marireceive nyo mula sa unemployed James. <laughs> Ibibigay ko lahat! 100%! At makakatingin lang kayo ng ganyan kung kayo ay Patreon. Magpe-Patreon yan mga yan! And for stand-up Meron comedy shows, ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.